emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez ne horren behar. Ni ez doa bide aftatik jasine. Errekara ibitik, ez!

Ba, gure gaurko kultura talarekin segituko dugorain, Eta gaur, endaiara begira jarriko gara. Eustegun ontan endaiako bagete aretoan, Filip Deskurraren azken sorkuntza lana entzuna izango baitugu zuzenean. Irukotean, sorkuntza lan zonbaitzu bildu ditu diska baten bultan, eta honen inguruko argibideak bilduko ditugu, baita Eusteguneko kontzertura begira jarriko gara, Filip Deskurrarekin mintzatu baikara zuretzat goiburua duen diskaren inguruan mintzatu gara berekin, eta entzun, entzungo dugu berekin izan da elkarrezketaren zati bat. Filip Deskurrak lehenik eta behin kontatu digu sorkuntza lanez osaturiko bilduma duela plazaratu. Bai hori da, bai egin dut eh, gauza asko musika klasikoan ere gero kantariekin oso maite dut eh, jotzea kantariekin, jena dut Jojo Bardagarraekin uh, eh, gazte denboran ere handia dual, eta mm, orain gontzalbendi birekin. Baina hor, egia da, behar badan ere sustraietik dator musika hori, eta menmentua men zen uh, erraiteko gauzak nire musikarekin. Kantu guztiak zuke eh, sortu da Bai, bai, bai, ateratu zait eh, hainiz gauzak eta eta segitzen du ino. Uh mhm. Eta gero moldatzen dugu musika hori uh, eh, irukote behi horrekin. Bai, irukotean egin zuen diska eta Hala. kontzertuak ere, irukotean aurkezu. Bai, mementukotz bai, gero ikusiko dugu, benen uh, mementukotz bai. Uh Angel Luntzu eta kike hartzarekin ari baitzara lanean. Hori da, bai. Mhm. Musikari handiak ere, ondoan. Bai, suertia bat dute, eh? jaiteko. Mhm. <laughs> Uh, eh, Angel Untzurekin uh, eh, duela espalditik eh, haremanetan gira. Uh, izaguten ginuen duela kasiko goi urte. Uh, nik beti entzuten dut Angel Untzu eta joaten nintzen uh, uh, berean konzertu harat. Entzutea eta um, duela guti hasi ginen bere proiektua baten entzat, Eh? Angel Untzu bat eratu du bere diska bat Eh, bikoterekin, mhm. eta parte hartu nuen ere diska hortan. Eta mementu berean, uh, voilà, nik adintzen pentsatzen eh, talde batekin uh, nire musika egiten, eta berari pentsatu dut segidan. Eta bera ere, pixka bat ari da mundu desberdinetan, eh, mm. tradizionalen munduan, jazz munduan, eta azkenean, azken fina ez gira hainit mintzatzen musikari buruz. Diotzen <laughs> dugu, elgarrekin. <laughs> Hori da, maite. Hori da. Ba, deskurarekin ari gara gaurkoan eh, solasean, diska berri bat plazaratu baitu. E, ikusten da intimotasun hori, ez, e, kantu hontan eta e, jazz naiz e, <laughs> musikan aditua, baina e, hildortarik e, landu nahi izan dituz zure pizak? Bai, helburua da, <clears throat> nahi baduzu, uh, musika hor da, eh, nahi duzu tema. Eh, bai. Baina Uh, gero askatasun handi bat hartu dugu denak elgarrekin, uh, horrekin eta uh, kasik pieza guzietan hartzen dugu denbora tiki bat eta konzertuan <laughs> luzeago bat uh, gauza egiteko zuzenean. Mhm. Eta hori netzat biziki importantena da. musika Ba, bakotsak badu bere mundua, bere sentimendua, eta sartzen du nire musikan, baina nala ere hartzen du musika hori, eta mm, gehiago beraren zata hartzen du mm -hmm. gauzak erraiteko. Orduan, diska hortan ere um, zuzenean grabatu dugu, eh, studio batean, uh, eh, Toulousa ondoan, studio du Moulin, eta uh, kasek dio dugu bizpairu aldiz pieza guziak eta hartu dugu bat eh, nun eh, dena ontsa pasatu zen. Bai. Eta, eta libertate hori niretzat biziki importantena da. Mhm. Orduan egia da, gauza hori jazz egiten dugu hainitz. Eh? Bai. Improvisak eta nahi duzu bertsulari bat bezala. Baina uh, guk hemen eskolegian tradizio hori pixka bat galdua da. Uh, ez bertsuetan, zeren hori da importantena, eta guk musikarekin gauza berdina egiten dugu azkenean. Instrumentu bakoitzak badu bere e, protagonismo momentua ez? Hori da, hori da, kantu guzietan bo da, batzuetan Nina ez, batzuetan Angel, batzuetan mm. mm. Eh, Kike, dependitzen da. Mm Gozatuko zenuten? hiruak elkarre eh, jolas horretan, ez? Bai, bai, eta segitzen dugu, oino, zeren pisa berriak eh, <laughs> sortzen, sortzen ditugu eta, eta segitzen dugu lan hori bai. Irakurri denez, behatzi urterekin hasi zinen. Hori da. <laughs> Familiako artista. Bai, e, musika ez, sobera. <laughs> Benen, bai, kijoretan bai. Bai. Eta nola, nola zakordoia, nola izan zen? E... Ba, no, ibili gira tradizioan ez, eta tradizioan, gure tradizioan zen beti pilota. Bai. Eta pilotarekin kantua eta musika. Orduan... Eh, bo, norbaitek uh, eh, berzuen egin musika <laughs> mementu batean, <laughs> eta ni izan naiz. <laughs> eta bere alartu zen nuen guztua? Uh, eh, ez egidan, ez egidan, zer nik ere pilota maite nuen, eh, bai. hainitz, hainitz. Eta gero amala urtetan uh, erabakitut musika egitea. Bai. bai. Eta gaur egun, erakasle zara? Bai. Jabel uh, konservatorian. Bai, konservatorian, bai. Mhm. Bai, hori importantena da azkenean nire bizian uh, hautatu nuen hori uh, goita busturtetan harin eh, nintzen hainitz dantzaldietan esposetan dio eta daltzatietan eta um, pentsatu dut behar bada klaseak emaiten zeren musika mementu batean importantz izan da nietzat mhm. eta pentsatu dut behar bada beste batentzat ere alda izan e, importantena dio, diotzea zerbait karrikan edo etxean edo e, eta orduan eh, pentsatu dut hori egitea irakasila izaitea eta mementu berean irakasila izaiteko e, beste musika e, ikasi dut, klasika musika mhm. eta hori gauza berri bat zen niretzat eta denborarekin ikusi dut biziki importantena zela ere, bai. hori egitea eta orduan e, ikusteko astero e, <laughs> ikasleak eta ikasleak handitzen ere, zeren mm. Bai. Eh, hainitzetan hasten dira sortieki, sortzi urtetan edo zazpi urtetan batzuek eta gero be, handitzen denean eh, hemen sortzi urte arte eta guk hor gira beti, bai. orduan hori biziki, biziki konten naiz, mhm. hori mm bizitzen. Filip Deskurrarekin ari gara gaurkoan eh, solasean, diska berri bat plazaratu baitu eta bere diska berriaren deskubritzen ari gara gaurko emankizunean e, errandu goe, eh? Angel Untzu eta Kike Artzarekin batera, egin duzula lan hau, sorkuntza piezak dituzula murgildu, sortzi eh, edo bederatzi orotara markatu, e, eta ez du erran, baina eh, diskak zuretzat du e, izenburu. Bai. Kontatuko iguzu? <laughs> Eh, <laughs> beti uh, diskak historia, ez? Eta momentu hontan, eh, voilà, bizia beti eh? eskuin ezker <laughs> bai. momentu horos, momentu zailak, eta izan, izan da hain izan modioa momentu hortan. Uh, denentzat, familientzat eta hainiz lagunentzat. Orduan zuretzat uh, eskaini dut voilà, nire guruasuari, nire imazteari, nire familiari, lehen bai Eta gero beste jendeari ere, publikoari eta hainitz uh, jendeak segitzen haute beti, diakitea zer egiten dudan, ikusiz konzertu bat, eta, eta hori unkigarria da azkenean. Hor duan eh, zuretzat bai. Maitasun aitortza bat. Hori da, bai. Mhm. Eta maitasun aitortza hori, zuzenekoetan ere, e, azaleratuko duzu? Bai, bai, bai, hori importantena da ere, nahi, nahi dut zerbait egin publikoarekin, orain. Mm eh, Hain -hmm. itzetan publikoa hor da eta entzuten da. Hori, ba, marka hona da, ez? Bai. <laughs> Baina nahi dut partikatu ere, eh, mhm. nahi dut uh, kantuz egin, publikoarekin, e, eta sentimendu horiek atseman, eta momentu goxo-goxo bat pasatzea. Tendaiako kontzertuan, zer nola izanen da aurkezpena? Behatzi piezak eh, aurkeztuko dituzen, nola eginen duzu? Bai, bo, eginen dugu eh, diskaren piezak, menan ez, ez horiek eh, bakarrik eginen dugu, sartuko dugu ere beste piezak, eta mm, bai, zuzen, zuzeneko musika desberdina da. Hori importantena da, uh, diakitea eta beti uh, pentsatzea, zeren eh, studio batean eta diska bate, batentzat uh, piezak kasumen duzun, nola egiten duzun, formaldetik, eta gero zuzenean beste gauza bat ateratzen da. Mhm. Biziki libre gira, uh, mintzatzen gira pixka bat publikoarekin, eta giro hori sortzen da bakarrik zuzenean. Artu eman hori maite duzu. Hori da, mhm. hori da. Eta orduan hori eginen dugu endaian, egin dugu ere az, duan eh, dena zaharuan bai honan, lunanekran, eta hori sentitu dugu e, untsa pasatzen zela mhm. eh, giro hori, eta eta sigituko dugu zentzu hortan. zure diska kaleratu berri dela esan dugu, nun eskuratu izango da? Banaketa aldetik nola egin duzu? Zabaltzeko elkarrekin egin dut lana, bai. zen, bon, egin ditut eh, <laughs> diska initz haiekin, uh, baina eh, nik, uh, nik egin dut diska, nahi bat duzu, produkzioa aldetik, eh? Uh, autoprodukzioa bezala. Yeah. Bai. Mm-hmm. Baina zabaltzeko bon, beste lan bat da eta biziki uh, zaila da. <clears throat> orduan elkarrekin eh, zabaltuko dugu diska hori, eta txemanen da denda batean, eh, elkar dendean, mhm. bai honan edo beste ere. Euskal Herri osoan. Normalki. <laughs> Ale asko <laughs> atera dituzte? Bai, bai, mm, gaxik mila, bai. Mhm badizka eskuragarri dugu eta gainera ez du esan baina webgune bat ere baduzu, ez? Zuen berri bai. zure berri izateko. Bai, bai, bai, bai, bai. Philip de eskura. bai. Hortan eh, zure bilbidea hartzen duzu eta diska gozatu ba. zen ba. diskak ere bai. agertzen dira. Bai, bai, bai, bai. Baitzorduarekin geratzen gara oraingo hontan, endaian izango baitzara ostegun hontan, eh, bagete aretoan hori da. Hori da, bai, bai. Ba, leku, azkenean leku polita da, eta giro, giro sortze, sortzeko untsadez, aski urbil gira. Orduan mm. hori importantena da ere. Gaueko sortzi terditan? Bai. Eta eta zabalduko mendik, bertara, bertaratzeko. Ez dakit bai gehitu nahiko zenuken, zure diskaren bueltan? No, pla, plaza... Plaza hartu, Artzea ere denbora entzutea hori bon, hori beti zaila da eh, eta guk ere mm. musika egisa beti hartzen dugu diskak eta entzuten dugu biskak eta biskak bat fite, bon, hainitzetan uh, uh, plazera hartzeko denbora hartu hori. Dendeak alba dute hori egin. <laughs> bikaina da. Ba, behatzi piezaz eh, osaturiko diska eskuragarri, guk horietako zonbait ditugu, eta akelarrean sortzikoarekin, nahian, buratzen dugu? Nahi beduzu. Edo beste bat ematen. Edo pasakaien, nahi beduzu. <laughs> Pasakaile. Ongi da, ba, Pasakaile <laughs> Kutxuna duzun eh, beste pieza bat. Bai. bai. Ba, mi esker, onar bilizana. Mi esker zuri. Eta izan dungi. Bai, mi esker. deskurrarekin izandako elkarrizketaren zati bat entzun duzu eta gogon hartu. Eh? Elkarrizketa osoki kantuz kantu emankizunean entzun ari izango duzuela larun batuntan goizeko amaiketatik landa. Dena dela, zuzeneko bat ere badu bajete aretoan, ostegun gaueko zortzi terdietan eta jakizue sartzeak salmentan dituzuela amar eurotan, baita bost eurotan ere eta amala urtetik berako entzako, doainik izanen da. Ba guzti harran da, nera aldetik besterik ez nahi duzen arte, aio. Aio. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Ez initik ez!